Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. July 5, 1967 Inordinehang obispo si Archbishop Carmelo Dominador Morelos matapos ang tatlong buhang pagkakatalaga bilang obispo ng Butuan. Disyembre naman ng taong 1994 nang italaga siyang arsobispo ng Sambuanga. Nagsilbi rin siyang Pangulo ng Catholic Bishops Conference of the Philippines mula taong 1991 hanggang 1995. Makalipas naman ang labindalawang taon, hinalinhinan ni Archbishop Romulo Valles si Archbishop Morelos sa pamumuno sa Sambuanga. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.